yəni Ramazan ayı gəlir. Yəni niyə indi vurğulanır? Ona görə ki, insan çox vaxt, yəni hər bir insan qəlbində niyyətlər bağlayır. Ramazan ayı gələndə filan filan yaxşı işlər görəcək. Amma çox vaxtda görürsən ki, Ramazan ayı gəlir və insan Ramazan ayına girir və girdiyi kimi çıxır, heç bir dəyişiklik olmur. İnşallah nə qədər ki, hələ fürsət var, müəyyən qədər yəni çalışmalar etmək, yəni hazırlığı görmək ki, insan yəni o ayda e, müəyyən xeyirlərə müvəffəq olması üçün. Əgər insan sadəcə e, istəyirsə, amma hazırlıqlar görmürsə, amma görürsən ki, onun faydası olmur. Sual ortaya çıxır ki, niyə e, insan yəni o vaxt müvəffəq olmur? Ona görə ki, deyir, Ramazan ayı gəlib çatmazdan əvvəl hələ təmbəllik düyününü açmadığına görə. Tənbəlliyin düyününü açmadığına görə. Və o, o vaxt gələndən sonra artıq gec olur. Hələ insan özünə gəlincə görürsən ki, ay qutarır. İnşallah hələ o ay var, bir ay inşallah və indidən insan hazırlaşması yaxşı əməllərini artırmaqla, ə, e, Quran oxumağına başlamaqla və görürsən insan oxumur, deyir ki, Ramazan ayı gələndə oxuyacağım, filan qədər, filan qədər, amma görürsən ki, alınmır yəni müvəffəq olmur. Nəyə görə? İnsanın hazırlığı olmadığına görə. Və insan indidən hazırlaşmalıdır ki, Allah Teala o vaxt gəlib çatdığı zaman, yəni onu müvəffəq eləsin və o xeyr əməllərdən məhrum olmaması üçün. Və Tövbə surəsində keçən ayəndə dəfələrlə vuruluyor ki, İbn-i Seyyid Rəhimullah ayəni gətirir, həqiqətən təhlükəli bir ayə olduğunu bildirir Və buyurur ki, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Həqiqətən istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ Lakin onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədi. yəni hazırlığını görmədilər. Və onlara Allah Teala tənbəllik verdi və dedi ki, geridə qalanlarla, oturanlarla birgə siz də oturun. Və bu cihad barəsində olmasına baxmayaraq, şeyh buyurur ki, bu hər bir xeyir əmələ aiddir. Əgər insan o xeyir əmələ hər hansı bir mövsümdə orada olan xeyir əməllər müvəffəq olmaq istəyirsə və yaxud da ondan əlavə hər hansı bir xeyir əmələ müvəffəq olmaq istəyirsə, onun hazırlığını görməlidir ki, ona müvəffəq olsun. Əgər müvəffəq ola bilmirsə, problem insanın özündədir ki, həqiqi hazırlığını görməyib. Yəni, sadəcə istəyib, niyyət var, hər bir insanda var, yəni o istəklər, amma hazırlıq yoxdursa, o həqiqi hazırlaşmalar yoxdursa və çox vaxt görürsən ki, insan ona müvəffəq olmur. Və ona görə insan hər bir xeyr əməl üçün və xüsusən də yəni, bu mövsüm olduqca mühüm mövsümdür, bərəkətli bir mövsümdür və sələflər 6 ay dua edərlər ki, Allah Teala'ya yəni, bizi o mövsümə çatdır və onlar həqiqətən onu bilirdilər, dəyərləndirirdilər və eyni zamanda da hazırlıqlarını görürdülər və o ayda da o xeyir əməlləri müvəffəq olurdular. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v ən çox orucu bu ayda tutardı. Yəni, hazırlıq tərəfdən. Hazırlıq tərəfdən və insan nə qədər hazırlaşarsa, o ayda o xeyirlərə müvəffəq olması daha yaxındır. Əgər hazırlıq olmasa, insan adi əməlləri ilə gedərsə və sonra istəyərsə, görürsən ki, alınmayacaq və alınması üçün indidən hazırlıq. Əgər istəyirsənsə o vaxtı çox Quran oxuyarsan, indidən başlamalısan, bugündən başlamalısan. Və yaxud o vaxtı gecə namazlarını durmaq istəyirsənsə, bugündən yenə başlamalısan ki, o vaxt daha rahat durasan və yaxud ə, e, dursan da o vaxtı ləzzət almağın üçün ə, e, indidən hazırlıq olmalıdır. Və inşallah buna kifayətlənir. Allah da iştifanlar etsin. Allah'ın əmrə Muhammed və alə əlihi